Ве поздравувам сите и ви посакувам Божи благослов. Денес, како што забележавте, се страдјубица сите на фати неспремни на библиската полка. Затоа што македонската мисија ја сгреши, а ние не можевме да ја коригираме. Е сега, дали се секјавате кога некогаш, а обично тоа беше во школските денови, нели? Некој наставник или наставничка или професор или професорка ќе ве фати неспремни. Сте имале такво искуство? Да? <laughs> да. Како се чувствувавте во таква ситуација? Мислам, ова Сабајле не беше ништо, се разбира. Ама нема крие, веќе си прозван, треба да станеш. <laughs> Што е, сенете? Благодарам. Што мислите, зашто Господ, освен ова што го кажа Сенета, зашто, иако тоа не било никош пријатно искуство, зборувам за тие училишни испрашувања, да бидете фатени неспремни, сепак, дали е корисно да, да го имате тоа искуство? Да. Зошто е корисно? Би сакал да да затоа што постои едно еден испит, значи ние на сите испити можеме да паднеме во минатото што сме ги имале и па и денес на некој од нив, но постои поправен постои се уште милост. Но во Библијата постои еден испит за кој што Господ сака да не подготви. И ако таму бидеме неспремни, тука нема поправен. Да прочитаме за што станува збор. Прво ќе отвориме во еден старозаветен стих, последната книга од Стариот Завет, книгата на пророкот Малахија, третата глава, првиот стих. Познати зборови. Значи, третата глава за адвентистите најпозната по десетокот. Иеко не зборува само за десетокот Господ, зборува и за приносот, значи, десетокот и даровите. Не прави некоја разлика како да е десетокот побитен од даровите, односно од приносот. Меѓутоа, првиот стих од оваа глава, всушност е најбитниот. Би сегал да го прочитаме. Малахије, трета глава, први стих. Видите што му било речено на израелскиот народ скоро 4 века пред Христа. И ете, и јас ке го испратам гласникот свој, и тој ке го приготви патот пред мене. За кого се однесува ова? За Јован или за Исус? <laughs> Добро, размислувајте. Вториот дел стихот е битен. И ненадејно ќе дојде во храмот свој Господ, кого го барате, и ангелот на заветот, кого вие го пожелувате. Ете тој доаѓа, вели Господ Саваот. Кој е тука најбитниот збор од целиот стих? Да, ненадејно ненадејно ќе дојде во храмот свој Господ. Дали се исполниле овие зборови? Кога се исполниле овие зборови? Израелскиот народ бил предупреден дека оној кого тие го пожелуваат или го очекуваат, тука наречен Господ, кого го барате и потоа што вели ангелот на заветот. Забележавте? Изгледате, и ховините светоци не го читаат овој стих. Секаде во Стариот Завет, кога се споменува ангелот на заветот, на кого се мисли? Се мисли на Божиот син, а тој овде е наречен Господ. Што значи во изворниот текст наречен е Јхвх. Сепак кога Исус дошол и влегол во храмот, дали евреите го препознале, дали го прифатиле? Кога прв пат Исус влегува во храмот, се секаваме ли? Кога прв пат влегува, доро како дете, 12 години, во ред, мегутоа тоа беше незабележано. А, така, кога им го растори бизнисот во храмот како сега, ајде да не споменуваме, <laughs> мислев да речем, како сега Русија ше им го растура бизнисот со нафта на, на близкиот исток. <clears throat> Не сакам да испадне дека правам идол од, од Русија или од некој друг, затоа сакам да не го споменам. Но, во својата јавна служба на самиот почеток во Јудеја, во Ерусалим, Господ доаѓа во храмот, не поканет се разбира, не најавен и ги растура, ги испревртува сите маси, Може да замисли сите тие сребреници паѓаат долу во прав. Зема прачка во своите раце, не ги шиба луѓето со нив, со, со тоа. Меѓутоа, повеќе како знак на авторитет. Одеднаш настанува молк, целата таа гужва, целата таа пазарна галама престанува. И што се случило? Се исполнило пророкството на Малахија. Господ дошол во својот храм ненадејно. Што мислите, како се чувствувале тогаш тие менувачи на парите? Се чувствувале ако, ако се читале во копчот на вековите како се чувствувале, можеме да речеме слободно, значи тие помислеа дека, дека дошол судниот ден за нив. За сите нивни гревови, измами, бидеќи евреите уште тогаш мамеле на пари, како и денес. Или, да речеме, ние, според нашите искуства, се чувствувале затечени, неспремни, фатени. Иеко за тоа имало поправен испит. Зашто имало? Затоа што тоа беше почетокот на Христовата јавна служба. Меѓутоа, за жал, израелскиот народ, значи, прв пат предупреден од Малахија, четири века пред тоа, и доаѓа, доаѓа Господ во својот храм на вистина ненадејно и тие се затекнати. Фатени. На дело, може се. Три и пол години подоцна, што се случува? Се случува реприза. Зошто? Зошто Христос повторпат пат морал да го очисти храмот пред крајот на својата служба? Дали и тоа било ненадено? Затоа што евреите не сакале да се покајат. Значи, тоа на што би било еднакво? Не сте научиле лекцијата, затекнати сте, неспремни сте, седи кец и И сега замислите некој таков ученик, не сак, нема да учам, не сакам да го поправам кецот. Не се слагам со тоа што добив кец. Неправедно е тоа што добив кец. И така натаму, и така натаму па да барам комисии, па не знам што, па судови, жалби, ама не. Евреите не го поправија кецот. Евреите не се покаја за своите дела. Затоа тогаш, при второто чистење на храмот, што им рече Господ? Ще да отвориме во Матеј, 23 глава. Матеј 23 глава. Значи, изнака знака жоледен клуб работи, како што вели тука за книжниците и фарисеите, можете дома да ги прочитате од првиот па до 28-иот, 29-иот стих. Сето тоа и понатаму дури продолжува. Но јас само ќе го прочитам 37-миот и 38-миот, па може и 39 миот стих. Значи Матеј 23 глава, 37 до 39 стих. Што вели Исус? Ерусалиме, Ерусалиме. Значи, после сите овие критики што ги упатил за книжиците, за фарисеите, породи, змиини, слеп фарисеју, измамници, грабеж, алчност, сето тоа, што не сакав да го читам сега. Гробови окречени, тука се наоѓа тој израз, исто така. И на крај вели, Ерусалиме, Ерусалиме, што ги убиваш пророците и со камења ги засипуваш испратените кај тебе. Колку пати сакав да ги соберам чедата твои, како квачката, што ги собира пилињата свој под крилјата, а вие не сакавте. Замислете, 2000 години наназад, евреите мака мачат, со сите пари, со сета мок, со сите тајни служби, мака мачат како да се соберат. И се уште е тешко. Исламот се уште е јак. Се уште е тешко. И сите овие гужви што се случуваат, се случуваат заради Израел. И сите овие преселби на дивјаците по Европа, по Германија, скандинавските земји. Што е можно повеќе да се испразни од муслимани тој дел? Да може Израел да се прошири. Мака мачат како да се соберат и како да живеат на раат во таа земја, а кога Господ сакаше да ги собере, без беззаконие. Значи, во мир, во правда, во благодат, тој самиот вели, не сакавте. Вие не сакавте. И сега не сакаат, се уште не сакаат. Со да имаат работа. На неговиот начин да бидат собрани Меѓутоа Господ ќе направи големи чуда во ово последно време. Сега веќе покојниот мисионер Роберт Виланд, овој ист текст од Малахија 3.1, го применил и на адвентистичката црква. За кое време? за Генерална конференција во Минеаполис 1888 година. Меѓутоа, јас нема да зборувам сега за тоа. Би сакал да го, нашето внимание да го насочиме кон ова последно време. Прво да го довршам текстот во Матеј 23 глава. Значи, го прочитавме 37 стих. И сега 38 миот ова е страшната, страшната клетва. Значи, ова не е кец, па сепак не е крај на светот, има поправен до крајот на годината, туку ова е што? Ова е кец за полагање на крајот од годината. Ете, ви се остава пуст вашиот дом. Ова е најстрашната работа. Зошто своевремено Навуходоносор дошол во Јерусалим со своите војски и успел да го освои и да го сруши храмот? Господовиот храм. Зато што тој храм бил пуст. Господ не бил повеќе во него. Шехината веќе одамна го напуштила, некој време стоела над Маслинската гора, намерно за да евреите, ерусалимците разберат дека Господ ги напуштил. Зошто римјаните, начало со Тит, кога дошла 70-та година од новата ера, успеале да го освеат Ерусалим, да го запалат и да го разрушат храмот вториот храм. Овој ист храм. Затоа што бил пуст. Господ повеќе не бил во него. Кога Исус ги изговорил овие зборови, ете ви се остава пуст вашиот дом, за секогаш го напуштил вториот храм. Повеќе не стапнал во него. И сега 39 иот Зашто ви велам, се обрека на Ерусалим. Нема да ме видите од сега начи натаму, додека не кажете благословен е оној кој иде во името Господово. Овие ќе им ги каже и во Синедрионот подоцна. Кој ќе биде уопсен и испрашуван од нивна страна. Значи, Христос не упатува на последното време, на неговото второ доаѓање. Да отвориме 24 глава. Матеј 24 глава. Да видиме. Четириесет и вториот стих. Прво. 42 стих. Го радевте? Па така бидете будни. Зошто? Зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Бидете будни. 43 што вели? Знаете го и тоа, кога домакинот на куќата би знаел во кој час ќе дојде крадецот, тој би останал буден и не би дозволил да му провалат во куќата. Колку проста вистина. Мегуто, дали постои домакин, освен ција се разбира, кој што однапред знае во кој час ќе му дојде крадецот, непријателот, джихадистичка ракета, авион, и така натаму. <laughs> Нормално не постои. И сега 44 стих. Зато и вие бидете будни или подготвени, зашто синот човечки доаѓа во часот кога не очекувате. Или, како вели тој превод, кога не мислите што во оној час во кој што не мислите, или не знаете, или не очекувате, ќе дојде Синот човечки. Се поставува прашање. Евреите беа предупредени 4 века пред Христа, во Малахија. И сепак кога Господ дошол, прв пат во вториот храм, тоа за нив вистина било ненадејно и тие биле затекнати. И фатени во греф, и фатени во безаконие, фатени во своите измами и така натаму. Еве, Господ нас не предупредува, овие зборови се векови стојат запишани во Светото Писмо, па сепак, кога тој ќе дојде повторпат, пат, дали христијаните ќе бидат затекнати неспремни? Дали адвентистите ќе бидат затекнати Много интересно прашање. Зошто се случува тоа? Зошто кога сме предупредени, кога овие зборови се наоѓаат до Светото Писмо, сепак кога Господ ќе дојде, што вели во Откровението? Ајде видиме во Откровението што вели Господ. Еве, ги прочитавме зборовите дека тој во оној час во кој што не мислиме или во кој што не очекуваме, ќе дојде Синот човечки. Што му повторил сега неколку децени подоцна на апостол Јован, кога овој веќе бил во длабока старост на островот Патмос. Што му вели во врска со своето доагање? Како ќе дојде Господ? како што ќе дојде Господ, се секавате ли? Како крадец ќе дојде. Господ ќе дојде како крадец. 16 глава, Откровение 16 глава, 15 стих. Пред да се спомене Армагедон, Значи, прво зборува како гјаволските духови кои прават чуда одат кај царевите на целиот свет да ги соберат за војна, во оној голем ден против Бога се држителот, тоа е оној екуменизм што го споменавте во полуката. И потоа 16 стих вели и ги собра на местото наречено по еврејски Армагедон. Меѓутоа, како сендвич, во 15 стих дава предупредување. Ете, јас доаѓам како крадец. Што значи ова? Господа доаѓа да краде, <laughs> туку доаѓа ненадејно. Гледаме христијанскиот свет ќе биде затекнат, нели? Зошто? Бидејќи тој не гледа таму од каде што Христос треба да дојде. Христос што им рекол на учениците? Кога ќе ги видите сите овие знаци да случуваат, кренете ги вашите глави. Значи, гледај нагоре, не зјапај во Рим не зјапај во Ерусалим, не зјапај во Силва Спринг, Мериленд, не зјапај било каде на планетава земја, исток, запад, север, југ, кренете ги гла, вашите глави нагоре, вертикала. Но христијанскиот свет што прави? Тој гледа во папата. или не мора кај него. Имаме еден куп лажни пророци. Имаме еден куп лажни Христоси. Разни са и баби и дедовци. Или воопшто ништо не го интересира. Потонати во своите желби, во своите планови, планирам, што, што планирам да правам сега оваа година, што планирам да правам наредната година. И тоа не мора да е нешто грешно, само по себе. Меѓутоа, што може да биде проблем? Може да биде проблем да бидеме затекнати. Знаете, во во големата борба, ако се секјавате, ако не се секјавате, тоа значи дека е време да ја прочитате одново, да се подседите, да. И тоа прочитајте го најновиот превод, најдобриот до сега, на македонски јазик. Кога Вилијам Милер проповедал за второто Христо доаѓање, вели многу проповедници од протестантските цркви или популарните цркви, така ги нарекува Елена Вајд во тоа време, се противили на неговата порака и што велеле? Велеле нешто што е вистина, нешто што самиот Господ го кажува. А за тој ден и тој час никој не знае освен Отецот. Спред тоа не можеш ни ти, Вилја Милер, да знаеш, дека тој тогаш ке дојде или било кога. Точно. Тоа што го зборувале со својата уста било вистина. Меѓутоа Елена Вајд вели, но Господ ги читал нивните срца. А што било во нивните срца? Дека тие не го сакале второто Христово доаѓање. Тие не сакале да го видат нивниот Господ. Замислете. Авторот на книгата Омега, тоа Луис Волтон, го опишал поинаку, вели Тогашните американски протестанти не сакале да го видат нивниот Господ за кого пееле секоја недела сабајле и го славеле, па не сакале да го видат да дојде. Значи, значи проповедаме, замисле вака, проповедаме за Господ секоја сабота, го славиме, пееме за Господ, ама не сакаме да го видиме да дојде. Не сакаме да му ја видиме фацата да дојде. Зошто? Зашто ако дојде, ќе ни ги растори нашите планови, или ако дојде, се уште сме во греф, се уште сме неспремни, и сега замислете, а денеска постојат и лажни пророци од вашата црква, кои што ви велат, а, па ние стално ќе се грешиме додека Господ не дојде. Значи, бидете неспремни цело време. Немојте да ја учите лекцијата. Никогаш нема да, да ја научите лекцијата додека не дојде денот за испрашување. Немојте да знаете. Во превод, бидете неспремни. Спиите. Немојте да се разбудите случајно. Кој тоа го сака? Тоа го сака непријателот. Е сега, јас планирав од слава во слава. Планирав, значи, втора Коринтијаните трета глава, како што најавив, да прочитаме како, според апостол Павле, да бидеме подготвени, која ќе се покаже лицето на Господ Исус Христос. Како да го погледнеме тоа лице, а да не се исплашеме и да избегаме во тој момент. Или како Бил Гейтс да бараме некоја пештера да се скриеме. Бреки тие уште сега се ги подготвуваат пештерите, во кои што мислат дека ќе се скријат. ќе остане, значи, за следната сабота. Да. Бидејќи времето <clears throat> и така беше помалку за проповета, а и сега е малку изминато. Но подобро е за вас, имате уште цела недела за да си ја прочитате дома Втора Коринтијаните, трета глава и размислувајте за неа. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.